були, як сорок стріл, що пришпилили її до тих дверей. Але всі ці чоловіки ще не знали Лідії. Ні, відказала вона, я вам прислуговуватиму. І якби вона сказала ні, ви мені прислуговуватимете, ефект був би той самий. Усі підкорилися б без єдиного слова. Вона погодилася бути тут, чого ж ще бажати. А Лідія дивилася на нас просто, без зневаги чи кокетства, скоріше поблажливо. Мабуть, так само вона дивилася б на велику юрбу галасливих дітей. Чоловіки відчували себе незграбними трохи ніяковіли. Ну, то що ж, нехай господар буде з нами, сказав хтось, щоб порушити мовчанку. Домовились, пане господарю? Ой, панове, ну ну, ну ну ж бо, ну згоджуйтесь, згоджуйтесь, господарю. Усі говорили одночасно, знову настало загальне і навіть веселе пожвавлення. Ніхто б не подумав, що ці люди зібралися тут з приводу двох жахливих убивств. Повечеряти з товаришами у теплому залі чогось варте, а ті, що мусили йти, із жалем поглядали на Лідію. Перший з тих, кому пощастило розвіяти зачарування і рішуче поринути у нічну пітьму ще не встиг зачинити дверей, як знову відчинив їх, пропускаючи комісара. Всі підвелись. Панове, сказав комісар, ледве переступивши поріг. Відомості, що я їх отримав, не такі цікаві, як я сподівався. Та все ж я вам їх повідомлю. Я зрозумів, що за короткий час моєї відсутності стосунки між пресою і прокуратурою розвивалися дуже сприятливо. Не в змозі перешкодити тому, що його округ опинився у центрі загальної уваги, комісар намагався, і це було цілком по-людськи, бодай забезпечити собі схвальні відгуки в пресі. Всі заходилися поступатися йому місцем, а дядечко Сон'є з власної ініціативи підніс йому келих нагрітого білого вина. Як я вже казав, звався комісар, вихиливши келих. Ми з паном прокурором пішли до майора Вілки, начальника американської бази. Я вже не вперше мав нагоду спілкуватися із цим так би мовити, ну, цим військовим. До речі, винятково доброзичливим. Так, так, винятково доброзичливим. Але, так би мовити, занадто жвавим. З розповіді комісара можна було зрозуміти, що майор Вилкі спочатку зустрів його та прокурора як некликаних гостей. Потім трохи пом'якшив, можливо, зацікавлений їхнім виглядом нешкідливих комах і пригостив коньяком та сигаретами. Він майже повністю вислухав їхню докладну розповідь про два вбивства на Тополовому острові, коли з надзвичайним дипломатичним тактом французькі службовці запитали, чи не було на базі випадків дезертирства або якихось інших помітних інцидентів протягом дня, коротше, чи не вважає пан майор що варто було б провести розслідування на базі, майор Уилкі розкутисто зареготав і поплескав прокурора по плечі. От бісові французи. Та щоб мої хлопці розважалися так гидко, спалюючи кислотою обличчя старим жінкам. Подумайте, старим жінкам спалювати кислотою обличчя. Пан прокурор так і не зміг довести йому необхідність розслідування в цьому напрямку. Ну, принаймні поки що, докинув комісар.